Akhirnya ada Isa di Garwa Nabi Zakaria. Tahu kan itu negara kudus, Pak Imran baru Nabi Zakaria, peribadian. Sekali pun jadus kemurus, Masjidil Aqsa Timur Tengah. Sakit disebut Baitul Maqdis, Baitul Rumah Masjidil Amir, Masjidil Aqsa. Pak Imran Galang tôi chịu nghe phản sang quân sập tốt để đi để xem pari putra dell'anima segue di pari làm me la ginnaglia lam dulaka ma'fi ta'ali muharrar. Ya Allah Gusti, bayi kandungan kulo, kulo nadari, menawi lahir, benjang, kulo nadari, dan terus ngurusi masjid, anak-anaknya keparingan putra Dereng ngantos lae Pahimron Bapak yang tujuhnya Raman Bapak Padahal Pak Emron itu ketua pengurus masjid ketuanya Pak Ero pengurusnya wonten sama likur bayi lahir kepanggil wedo padahal angin-angin lanang mereka nek lanang iso ngurusi mes cilik nek wedok yo piye itu anak-anaknya Tuhan terus anten jalakan jawa jawa toko mumpung orang sing ngurusi akhirnya diroyokan sing ngomong sapa royokan nabi Zakaria nanti kok ya sing terus ngomong ngomong ya aku Nurko Pak Imron, Ipe ku tak Ipe, Peripean, Jadi aku sih berusaha. pengurusannya jadi orang terima. Gue orang lagi nih, gue keripian. Itulah apa-apa nih. Tapi ya caranya, judi. Undiannya, Wong sama Ligor, sing siji sih, tapi karek nhắm luôn che và số nọ có phải trả lễ chỉ tu lễ chuyện mà nghe chuyện chuyện nào đây trả cả đi á chỉ là chuyện nó tu lễ trả đây trả cả đi á mà chuyện chuyện nào đây sau có chỉ tu lễ sẽ đi bây giờ lên mà tao còn tu cả gì mà não chỉ Tulake dicemplungake neng ngene gunawan. Tulake namone nek cara ana ordi. Ordi niku nek diwaca saiki yur jania. Nama Nasgoro namanya di Rosenya. Ombre Bali Sin Agung. Itu caranya sampai maju di Rosenya. thế. chú trận cơ hoài kể Ujiane dan gejalane tetap orang ambil, orang ambil, orang lain dan itu sing berhak. anh caranya tenanan, itu begitu dilarang. sarang kon jangkung ake kabeh mesti ana aturane dalam waktu berapa jam dan mau Saya muncul, saya kongen tekan aneh syakariya. Saya ngerayani orang yang ambles, orang yang berdasarkan landasan undian ikan pun tetap pakai ini para pengurus masjid akhirnya Nabi Zakaria sing berdekat ngomong Maria anak-anak sudah Kakek ngerasa ngomong itu mulai bayi niku tidak melake mehro mehro mehro alif mehro mehro dulu bahasa Arab bahasa Quran mehro Jawa kudus panggung Sudah kau panggung, nak dur, pengi makan. Nami yang kau. Panggung mau, ada lawan ni. Lawan ni ada kumpul. Sehingga kunci ne kumpul. Nabi Zakaria. Jadi yang bayi ditinggal Nabi Zakaria yang cewean nampang dokorno Ibrahim. Yang aneh, pada perkara Arab Tua Bilangkui Nahasani Ulaham Nadaha Nabra dan Hasana Wakaf Kala Zakaria Kulama Jakala Alaya Zakaria Mubiak wajada indaha rizqa sing ame Sabten Nabi Zakaria buka lawangnya. Nok sandinge bayi ana buah-buahan sing endah. Ana buah-buahan sing endah. Bapak Al-Quran, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Nabi Zakaria nyelidiki sing mlebu iki sapa. Lawang-lawang didelok ora ana sing keseh. Padahal sing loro kunci gembok panjenengane Nabi Zakaria. Kamu-kamu Zakaria gak sampai. kalau bayi. Nah, jelas keadaan. Siti Maryam Syekh bayi. Orang ya Maryamu, anna lagi ada. Maryam ana bulan bulan haji di sampel ngendi kowe sahabat Dilala bayi niku caket ngomong jalati Kola rulami na'im bila Inna Allah yadriku man yasha'u bilairi hisab Rizki menika saking ngarsane Gusti Allah sahaja Allah kalau itu sing dikersake sak kersane orang-orang itu kan Jadi, konten ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siti Maryam jelas beda Sebaik kok bisa entuk keistimewaan sing di ngono. Jadi ajaran ahli sunnah namanya karomah. Karomah. Cara jawa keramat. Keramatnya Siti Kok upama jadi marian bulanan jadi nasi, jadi rosun, namanya mujizat. Rene marian besok orang nabi. Jika enak aja kaya mono, namanya karomah. Jadi saya karomah atau keramat, itu tengahnya jus ikut. Kalau ya marian Musa, Musa, dan Allah, ก็หลายตัวไม่ได้ยินดีนะไม่ได้กล่าวมาในกายนาทีมูซาต้องการติดรานเจนจะอยู่แล้วนานไม่ได้มุกชีสแล้วก็นาทีมูซานาทีแลนดอสอุปามาในวงสายกิสายเกตกับปาริงานสายเกงเอาล้อเซ็งเอ็นดาเอ็นดา Itu namanya Bosan Mujiza, Bosan Dharma. Namanya Ma'una. Ma'una. Contohnya, Putra Nekah Kiai Mahfud, Syah Mahfud, termasuk. Raden Muhammad. Dalam ini pun, Demak istri dan terus putranya pun terus karir. Itu butuh Kiai Mahfud termas. Kalau langsung itu Kiai Mahfud termas. Kiai Mahfud termas itu gurunya Mbak Hashim Ashari. Kutulnya Tadjen Muhammad. Itu nek hataman Quran disemak wong akeh. Rong puluh menit. Kula rong puluh menit kakek untuk sak jus Iku rong puluh menit hatam Quran sing nyemak ya krungu cetha. Tapi mboten kok sendiri Niki namine mahunah. seino layane ajar sing dilakoni wong saleh saleh iku namine mamuna nah kisu lakoni dene para wali wali negusi Allah namine karoma nah seini laake nabi atau rasul namine mukjizat nek sing ninggalake wong kafir utawa tukang maksiat nabi nek berakhir ideologi jadi wong kafir kadang-kadang diparingi sing luar biasa dening Allah contohnya Fir'aun Fir'aun itu nanti kejadian dengan Mesir. Dan itu merajani Mesir, kerajaan dunia Mesir. raja. Dijawab izin Allah, berkode kebangatan, ngaku pangeran. Ana Rabbu Tuhul Ahla, aku si pangeranmu kang paling unggul, ngaku pangeran. Dua istana, nang durur lautan, nang durur sekolah. dicoba dengan Allah larangan-larangan mandek namanya istana orang iso melaku mandi pirang-pirang dino larangan gosok gosok minggu lagi penyakit kolera esok loro sore mati sore loro esok mati loro wong kuno minggu lagi penyakit kegeblok nasara tahun rakyat protes karena timo orasi Nekwer on ora iso nirangke lara leki pengakuan Tuhan dicabut. wis kado ngaku pangeran ditahan karo pendemo Nah, Fir'aun orang Islam hilang norarahan ini pengakuan Tuhan Fir'aun dicabut. Jadi itu. Fir'aun sebagai raja. Bisa juga aku Biasanya jelas seorang pengira, tapi satu ngaku. Tantangannya rakyat, masyarakat, dan orang keturutan. Mila menolak raham, pengakuan Tuhan dijatuh. Itu semua yang kita. Ya, aku sanggup bilang. Tapi aku tempo. Tempo sepuluh menit. Disuruh masyarakat Fir'aun lebu kamar, sholat. Sholat, kaya sholatnya Nabi Musa. Sholat. Bacanya sholat, nyumun datang kerja Allah, ya Allah, kerja mungkin mungkin ulah lengaku pangeran sekecap mawon, sampan turut di kusti, kusti. Jadi lengaku pangeran supaya dituruti. Kata suara hati, berarti Kue ngaku sebagai manusia sing apas di pangeran tak jajan suarga. Tapi nak selada seliramu tetap meloto, besok tak jajan no inti penerangka. Namanya Quran di sana ada hidup. Arafil awna asyadjal ajak. malaikat Fir'aun berkurno memele azab si paling dasar. Cara ke Fir'aun, ya Allah kusti, mungkin dalam pandangan itu rugi, ada turun ngaku pangeran, turun kepengen ngaku pangeran sekejap awal Gusti, dapat turun Nah, kalau turun, tak turun Salatan syabat. Transfer al sampai kamar. Laraan itu diri itu soalnya saya capek. Ngerti nah, ini majelis taklim sudah baca aja. Tak percaya. Bisa orang taklim tidur di Gusti Allah. Urusan dunia. Itu namanya urusan dunia. Lain Terus masyarakat tetap mengakui Tuhan Tuhan. Ini anak sambut gue terang lagi. Fir'aun ini pujian ini tsunami. Tapi gelar. Kode karo haman lu buono. Paku buono, paku alam. Itu gelar. Kode haman lu buono kesan, haman lu buono kedua, ketiga, ketiga. la perkan sing nakor ada iki per apa tak juga namine walid bin mus'ab nek per sing pertama wonge ape ya per on sing nakor an per on den per on tak juga jahade amakakak ngaku ana rabbu kumul akhla itu itu itu namanya is 这些让什么真空期间，那么在二种搭配，一这一节的热气，那这一节还给大家说了，你们按照那个，就是现在这个哪里的哪个呢？那现在那是个哪里？啊，而且还不好点起来呢，加二两。 dan apa wis tarik balung-balung tak bisa yo bisa jadi pitik keluro namine karon Lai kaya Nabi Musa perlu dikantikan dulu namine Mujizah. Tak wes, Lagi tidak akan luka maksiat atau Allah. Bang kafir berhasil namanya istidros. Nah orang berhasil namanya istilan. Pelecehan. Contohnya, jangan dengerin orang ngaku nabi. Karena orang ngaku nabi. Nah, kue ngaku nabi mesti bisa duwe mujizat. Di kancaku buta coba eh kancaku mripate pincer siji. Cara Jawa kudus pece. Ditambah nama. Di muka rumah Terus di Joni malah pincer karo pisang. Jadi namanya istilah. Kalau kenapa ngerti kesannya dumono. Jadi wong kafe di pari ini keindahan jadi Allah bisa. Ojo bisa iso bisa. Orangnya saya bingung aja ini Allah wong aku aku. Si model-model bisa diketik dalam tengah apa. Ya. Ini kacau kumon. Kusya Allah. sakit maringi mateng. Dalile tengene Quran surat Al-Isra. Mangga maluri dilokaya tak dunia pasti nakaha. Nuwaki lain akmal rupiah. Wong-wong sing jaga kepengenan Boleh kau dulu saya kepenah hasil kau Wajul kolong Islam atau lolong kafe. Lati lain apa lalu dia? Lalu dia lalu asur. Mulane wong Islam suwe ning tenanan ana. Jombene Nabi Sulaiman. Wong kafe sing suwe luar biasa ya ana. Contohnya kalau dari Ekor, ojo kumpul. Koro sude gudang kas, gudang selokot. Soko e diputi pikul wong sepuluh rakuan mikul. Ora gudang rokok. Gudang mas, soko e. Dipikul wong sepuluh ora kuat. Itu dong masih koro pirong. Ini terborosan. Ma'in nama fatiha hula kanu ubil ustadi ubil kuwa. Ilkana lahu kaumu la takrah. Inna Allah ala yuhibbul karim. Bapaknya majir salim aja kumur. Wang kafir suki. Ana. Wang Islam suki. Ana. Wang kafir istimewa. Ana. Wang kafir, wang Islam segini. Ana. Ana. urusan kersane ya Allah nek urusan dunia cuma nak urusan akhirat wong kafir pasti neraka pasti wong Islam pasti suara Jika nama dia itu urusan dunia Mulanya nak orang orang ujung-ujung Ini wak ngaku-ngaku wali sesudahnya Sakit Asalkan ukuran enak, kalau bisa maksiat, jelas, orang perintah, orang no aturan. Sama ada orang dewa, ngaku pengeran. Bisa sembarang, mabur itu. Ojo nunggu aku di pengeran. Serasa bisa mabur. Begitu. akidah kita sing mantep dari inna Allah ala yakmur bil fahsya Allah orang tahu perintah elek orang Wakili dan cucu-cucu sama terbuka kompiwo terus lagu kamar sampeyan bapak di kandani sampai niki lagi baca meskeluhian kamu sampeyan kening di nomor khusus di dengan ojo nungjalan nekat nomor jelas setan lewani sentak kaya Syekh Abdul Qadir Jilani nalika iblis yang dicipta Irsyak eh, ya lalu ingat kentuh wani Syekh Abdul Qadir Wana ada kejayaan non-privat kula. Kula niku nek merem kapak swarga. Kemati niki wong lodo. Aturan nganggo dasar at-takabur alal mutakabbir sedekah. Ngengkei wong engkek itu sedekah. Sore kosangan kali kula kok piambak. Lho. Karena disanditare kok mungkin. Sore kok kula. Kula itu nek merem Bosen katok nek sampan beliau. Tapi nek kula malah katok jenengan beliau. Tareka kula. Oleh ngomong mana. Malah tareka kula sing mlebu tareka kula niku wong e suke-suke. Ya, Lho, jadi kali kula. Ya, ben kula putus niku sing suke-suke kok malah sing boten nyanyi tareka. Malah kafir Cina-Cina niku.

dalil karomah nasara Arab keramat Sukono. Begini ceritanya Bu Maryam, nanti ini ayatnya sambang cacat surat toko Ali Imran Jisalu ayat nomor 3. Kalau telah ada masyarakat belum menolak takut. Jadi ini kalau kalau ya Maryam amna lagi ada Terus nomor loro sing perlu kula langsung ini. Nabi Zakaria pun sepuh. Ceritane umure 120. Istrinya ya wis sepuh. Ceritane umure 60 songo. Nabi Zakaria durung diparingi putra. Ana kejadian sing endah ngene mekrak menani Siti Maria. Terus Nabi Zakaria ngalah karo kae tempat. Namun ini ngono ku kene. Ngalah karo kae tempat. Nabi Zakaria tahajud dalu-dalu, tengah dalu, nyuwun anak. Nyuwun anak. Sebab jalan di Bali putra. Manggone dan mesra, ngalak guna alika, da'al, da'al, da'al, sholat, tahajud, terus nyuwun. Diparingi dijelek Gusti Allah. Hunalika ta'ala kaliya. Fanadat lil malaikatu wal waqa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Namun jajah bahwa dua dua mau terus nabi lagi soalnya nama saya kali ini cekap guna lika di sana lah lapangnya lapa kurang jadi di tempat saya tidak mau nabi Zakaria berdoa dan berdoa langsung malaikat tekap فنادت الملائكة الله قائم يصلي في المحراب لا فعلت يصلي في المحراب ليس عرق لكن تنمى الشيكي ونمى الله تنفعن جوزي المكارا معي كل مالية أن الله يبشرك في يحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا Zakaria permohonanmu dikabul ke dening Allah seliramu diparingi putra lanang jenenge Yahya sing Yahya mau wasa bidan pemimpin jadi ini ini cara ngomong Nabi Zakaria diparingi putra endok karo kae Siti Maria muni ngono Tapi hakikat yang paling gusti Allah itu pasti keberkahan sing layan. Mulai orang itu kelime, bosan apa-apa. Nah, kenapa oleh lengkap bilang-bilang tempat-tempat mustajab, multazam antarane kelawan kakak kalau hajat. ajar aswad, ana makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu waktu, betul kok nggak? Pesari adalah waktu sing ada di NGI Nabi Ibrahim bangun kakak. Itu waktu dia diabadikan, waktu kurung taruh besi kuning. Kau cuma kadang-kadang sejuk, keblangetan, keblangetan, itu kaya apa kalau suwe merah, apa kakak. Ada sing musak-musak, ada sing ngabung-ngabung, macam-macam. Ada Indonesia kesukaan Tuhan, orang Jawa Quran dan sholat sama. Kalau nanti kaya orang sing bulan-bulan orang ireng-ireng itu, kebangetan, kebangetan. Dan kita warga Indonesia yang biasanya sopan. Nah. Terus contohnya perché Krishna è una maniera molto alta, è un fatto in parte stata. Ma per più alta, ah, se mi ricordo, la volta che qui nasce gli affiati, se per tu assai gli tempi, e ti parlo con l'opera nasce male, per fare manda. Rafa Sayyidah, kata-katanya kepada selawat Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Nama Sayyidina. Itu kata-kata nama saya nanggap sinis, tapi orang saya nanggap positif. kalau saya dikenal, itu perlu keterangan. Lafal Sayyidun itu, nek cara alim namanya kulli murid Arab. kulle mustarab. Kulle mustarab niku lafal siji maknane wujud kasuci. Lafal sanidan berdasarkan Quran hadis niku duweni makna macam telu. Siji wasa yudan maknane pimpinan ayatnya ini sama dapat. Ayatnya ini wasa yudan. Salah tim mimpi, Nabi Yahya sebagai pemimpin. Onten sayu dan marane bujuk. Tengene surat Yusuf Yusrolas ayat selangkung. Surat Yusuf Yusrolas Yusrolas, juz rolas surat Yusuf Yusrolas ayat selangkung. Kamu tadi ayat wasta bakal zaka lakot dan kami suatu min dunia wa alfaya sayyidaha lakal gade wa alfaya sayyidaha lakal gade. Nabi Yusuf kalau Zulaikha kepada bujurnya nak narat lawan. Saya maknanya bujur. Jadi sing niki wau jadi ayat itu kan, saya maknanya pemimpin, sing justru saya maknanya tujuh. Terus wajah setunggal marah, sing hadis sahih Rawahu Bukhari. Hadis asal itu Allahu. asal itu Allahu. Utawi sing di pangeran yaitu Gusti Allah. Terus dipasang namanya Sayyidina Muhammad. Jadi nah, orang yang nyarake Sayyidina Muhammad. Allah masyari ala Sayyidina Muhammad haram. Jalaran maknanya saya Tuhan. Jika orang ini hati. Orang yang kenal. Kayaknya nggak apa-apa. Saya tak digawa ini ayat ini pemimpin. Ada dianggap lucu, karena nanti nanti lucunya kita pasti mau. Ini yang paling pantas, Allah masalah alam Sayyidina Muhammad, pemimpin. Karena saya punya haram, pulak kalau tadi nenek-nenek waktu Muhammad jalan itu kan haram, beriru kue aku. Kukur, aku malah ngomong, orang itu haram, kukur. Tapi lah awan Allah Maisuan narani kaji Nabi Muhammad Tuhan ku jauh. Allah Maisuan sing rakyat-rakyat kan mesti. Lah awan Tuhan Nabi Muhammad itu lah awan Allah. Ustaban dapat orang dunia, sing Islam Tuhan Muhammad. Ada sing orang Nasrani Tuhan Yesus ya utamanya wong nasrani gelem api-api hari Natal hari lari rena di Isa utamanya gelem tak bela tak erangi kelahiran Nabi Isa Nabi Isa bukan Tuhan gelem wano malah api datangnya wano gelem Kalau anak-anak belum Nabi Musa adalah Nabi, bukan Tuhan. Malah kayak wangi. Ada ngaku Tuhan, itu betul betul La ilaha illallah. Jadi lewat Sayyidina Muhammad, kita mengenai Sayyidina pemimpin. Masing ceritanya Nabi Zakaria, kadane dipalingi hamil putra Yahya. Dari itu kekira. Kala masyar Nabi Zakaria Rabbi itu pengenak dulu anna kata pundi yang kuno wonten lika di kula ulamun putra anna. Kula kok dipalingi itu baru yang hari termentu yang Pak Edi tahu baru mau umur tua, kok cuma tua kecil. pamrati utawi bojoku akhirun gabuk lan kosak iku dipeti wong jalur jalur kewe itu rute kemana lucu ah, caranya lucu kan jalur terus dihati dilakukan kegiatan tabia terus tahajud langsung dipalingi Nenek cara kurus, Jumane Nabi Zakaria mandi. Mesti ngono bukan no, nah, ngono Wah, jumane cesplok tenan kok. Lagi dewa terus keturutan. Terus bangga mawak, wah cesplok lebar tenan Nabi. Kengeng katanya. Hakikatnya sing paling yang Allah. Cuma ada nanti kok kagak tengok itu jauh. Nabi Zakaria hebat. Nah. Mumpun sing ikhlas ya Gusti Allah. Ayo rasane kok kula. Engko nek gak menawa carane gak iso ngomong. Ora nalika Gusti Allah. Kazalika wis kaya ngono Zakaria. Senajan wis tuwa nek Gusti Allah paling iso Allahu laikusya Allah ya faliku bisa nindake Allah ma'ibaran ya syahu yang ngersake syafa Allah Baik bapak eh, kucu Muhammad Tenang nanti Barang lembatan kira Nabi Zakaria Nungun Namun kucu tanda-tanda Nenek kucu pulang hamil nampak Namun buktinya tanda tanda. Kala matur Nabi Zakaria Rabbi Al-Hai Ayah. Rabbi itu pengeran kula Ishal Mubin dan sesakai panjenang di datang kula ayat ini suatu tanda. Tanda nenek cucu kula hamil apa? Kala menjika Allah. Ayat itu tak ada tanda kamu seriramu. Nek bujurnya hamil. ala tukaliman naga iku nyenda ora bisa mbunyemi sira ing manusa kuwi ora iso ngomong kok iki lala bengo kaya bisu ora iso ngomong itu tanda-tandanya anggar kuwi ora iso ngomong yaitu tanda-tandanya bojo umatan kira-kira kuwi ora iso ngomong salah satu ayam yang ing dalam maksa telung dino thì là rộng giá và chuyển vào ngân túc chính túc chính rồi thì lúc đó là đã lâu đi ra cái lúc nào bị giảm cả đi á thì lúc này thì ta có đi mà ờ, cảm giác này thì cảm giác này rộng hơn này chẳng có gì này cứ chính túc chính rồi từ đó là anh sẽ giảm rồi mà lúc rồi sợ đó này cứ ở chỗ này thì khủng ờ, cười thế ở ờ, sing paling gumpur kula nanti tak iki kok gak dinabi lu kok bisa kacau deh gitu sama pikir itu kok buat Al-Qur'an an-nabi itu mihin akan wong jalan percaya Kanjeng Nabi itu mau satu bisa terakhir, tau, padahal TK itu. Apa bisa orang yang gak ada, gak ada apa. Nulis Masa berisah juga itu. Malah kandung nabi. Ojo sama kanan. Tangannya dia itu. Ojo mono lah usah. Kesuai malah. Kesuai Allah yang paling. Ada yang ini nabi Zakaria. Isahnya tujeng, tujeng itu. Nah, dikari takut. Allahu Akbar Isa, La ilaha illallah Isa. Tapi tak ada yang tujeng, tak Isa. apa ini ngawur itu kan berarti itu di sana tidak itu tidak ini kita melihat sektor anda Quran jadi kan kita tetap bingung loh ilah bosnya waktu lan diki rosiro eling rosiro jakali arab raka ing pengelam mukati kan kalawan sekra wasabi lan salat rosiro bil hasiye dalam waktu sore wal ikhari lan waktu baik kanggo sholat, kanggo zikir, usah jadinya hamil. Itu eh, kiri wa il qalatil malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma al